Ekainako geita sei ditu gaur aste azkena da eta hau berrioen albistegia duzu. Eh? Berriozari irretiaren albiste emankizuna iruñan eta berriozaren albiste izan den berri batekin hasiko dugu gaurko kontakizuna nagore lafajaren omenaldiaz ari gara. Izan ere, iruñeko udalak baimena ukatu dio nagore lafajaren eh, erailketa e, gogoratzen eta hildakoa omentzen duen antzeslan bati eta beraz e, ez da alakorik eh, izanen e, eh, eh, iruan eta lauan ez behintzat aurrikusia zegoen bezala, naiz eta antolatzaileak lunes lila izaneko e, elkarteak esan duen debekuaren gainetik ere aurrera eginen duela beraien planekin. Ignazio Polo, UPN-eko zinegotziak e, iruinen esan du San Ferminetako egitarauarekin zerikusirik ez duela e, antzazlan horrek eta gainera trafikoari oztopo Eh, tra, trafikoaren txako oztopoa izan daitekela e, lana e, taularatzea egun horietan horrek haserrea eragin du lunes lilas edo astelen lilak elkartearen baitan esan dute beste hainbat ekitaldi ere antolatu eta sustatu dituztela batzuk hoietako batzuk pribatuak e, e, besteak beste ba, formula bat edo bat formulako e, exhibizio bat duela bost urte San Ferminen bezperetan edota ba, futbol mundialarekin zer ikusia duten beste hainbat ekitaldi hoiek baimendu ditu Iruñeko udalak eta aldiz Nagore Lafajaren omenezko antzeslana ez du e, baimendu. Berriozarren bai aukera izanen dugu Nagore Lafajaren e, inguruan solasteko Eta e, hain zuzen horregatik Kristina eh, e, Garzia psikologoak eta berriozarko udalak antolatu dute saio bat. Bertan asun kasasola izanen da, nagore lafajeren ama, eta berak bere esperientzia tragikoa kontatuko digu lehen pertsonan. Horrez gainera, nagore izeneko film dokumentala emanen dute, Elena Taberna e, zuzendari altxasuarrearena. E, itzordua bihar bertan izanen da, da, osteguna, hilako geita zazpi, kulturgunean arriatxaleko bostetatik aurrera. Eta udal politikarekin eh, jarraituz ikasturteari amaiera emanen dio gaurko osoko bilkurak hilabeteko azken aste azkena izanen da eh, gaurkoa edo azken aste azkena da gaurkoa eta beti bezala osoko bilkura eginen du udal batzak beste hainbat gairen artean ondokoak eztabaidatuko dira bake epaile ordezkoaren izendapena 2012ko kontu orokorrak aurtengo festa egitaraua eta PSNek aurkeztutako bimozio. Itzordua hitzordua arratsaleko eh, izanen da esan dizu egun bezala, gaur bertan, eberrio zarko udaleko um, e, bilkura edo bilera aretoan. Eta gaur ere haun paso izeneko dokumentala aurkeztuko da Nafarroako fusilatuen zeniden elkarteak antolatu du itzordua eta berrio berriozarren aurkeztuko da dokumental. Hau, gehi minutuko filma da, eta e, hogeita maseiko gerran, eraildakoen senideen testigantzak e, hartzen e, ditu, ba, hoien historioa e, arilkatzeko, eta horretan parte hartzen dute besteak beste, Nafarroako kultura, unibertsitate edo elkarte munduko jendea. El, itzordua gaur bertan izanen da, arratsaldeko zazpiterdietan kulturgunean. kulturgunean. Eta kultur proposamenekin eh, jarraituz oraingo honetan hezkuntzarako aukera eh, zabaldu nahi dugu gaztelania eta oinarrizko formazio ikastaroak antolatu baititu e, berriozarko udalak e, oinarrizko zerbitzuen mankomunitatearen baitan helduen formazio ikastaroak antolatu ditu datorren ikasturterako alde batetik gaztelania ikastaroa etorkinentzat eta bestetik oinarrizko formazio ikastaroa ba oinarrizko hezkuntza egin ez duten guzti guztiei zuzendu. Matrikula egiteagatik bost euro ordaindu behar dira, ez besterik, eta eskolak bi lauilekotan antolatuko dira. Bata, irailetik otxailera eta otxailetik ekainera bigarrena. Elduen oinarrizko ezkuntzako Jose Maria Iribarren ikastetxe publikoko irakasleek emanen dituzte eskola horiek. Eta itzena emateko epea zabalik daia da, abuztuaren hogeita irura bitartean, oinarrizko gizarte zerbitzuan kale berrikaleko amabigarren zenbakian. Kirolak aipaga izanen ditugu orain eta zehazki berrikilanek antolatutako futbol kampusa iragan astelenetik aurrera ekainean eta uztailean berriozarko dalaren laguntzarekin kampus bat eskaini, eskainiko du edo eskaintzen ari da berrikilan e, enpresa futbolarekin eta oroar kirolarekin lotutako entrenamenduak eta jarduerak egiteko kampusa izanen da eta lau astetan eginen da lehenbizikoa hause. Lehenbiziko aldiz e, egin du berrikilanek kampus hau euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez eskaintzen du. Bost egunetako eh, lantaldeak eh, dira, bost egunetako kampusak, mila bedatzen dalaro gehieta emeretzi eta bi mila zazpi urteen artean jaiotako neska mutikoei zuzenduak. Aukera izanen dute hauek, entrenamenduak eta beste jarduera batzuk egiteko eta hartara kirolaren balioak ikasi hobetu eta bere ganatzeko. Berriozarko udali instalazioetan egiten ari dira jarduera hoiek, zehazki futbol zelaian, pabilioian eta igeri igerilekuan eta lehenbiziko taldea hasi daia da entrenatzen. Ostiral honetan amaituko dute, bigarren txanda uztailaren batetik bostera eskainiko dute eta azken bi taldeak uztailaren 15 aurrera hasiko dira San Ferminen geldialdiaren ostean. eta eguraldiaz mintzatuko gara orain, aipatu behar dugu prebizioa atzokoaren eh, oso oso antzekoa dela, goizean lainoa eta lambroa horiek ikusi ditugu da zerua tarteka odeitzu egonen da, eta dena den, odeiak gutxituz joanen dira, eta herriatxaldean zerua odei gutxirekin geldituko da edo erabat oskarbi. Ipar, ipar aldeko aizea ulbizia ibiliko da, atzo bezalaxe eta temperaturan ere aldaketarik. Ez, e, temperatura, bueno, ba, gauden e, urtaroan egoteko pixkatxo bat e, freskoak, baina atxeginek, e, atseginak inondik inora. Eta hau izan da dena gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago dato zen orduetan berriozari irriatearen sintonian FMko ehun puntu edo ordu oro Interneten eguzkiplaza.neten.